ніяким чином не допоможе вам спіймати справжніх злочинців. Але оскільки збоку таке становище справді виглядає трохи дивним, то скажу, Георгій Аврилович чекає, поки я залишу сцену. Як? Але ж вам до виходу на пенсію ще ой-ой скільки? Не так, щоб і ой-ой, але трохи залишилося. Він наполягає щоб я це зробила вже така, бачите, примха чоловіка. Сам у театр любить ходити, але не хоче, щоб його дружина була лицедійкою. Його перша дружина була балериною. Ну, знаєте, обурився Маринич, а куди ж вам питається йти? Лотерейні квитки продавати чи торгувати газованою водою? Хоче, щоб я повністю перейшла на викладацьку роботу в театральне училище, і я там зараз погодинно веду курс сценічної майстерності. Які химерні вимоги. Отож і я, те саме кажу, запально підхопила кранична, між іншим матеріально, я від такого переходу нічого не втрачу, і працювати з молоддю мені цікаво, але я не уявляю свого життя без сцени. Деякі мої колеги перейшли на викладацьку роботу і цілком задоволені, про це й торочить мені щодня Георгій Гаврилович, а я не можу. Невже це так важко збагнути? Вона говорила з таким внутрішнім болем, що він не йшов у жодне порівняння з жалем за втраченими грішми та коштовностями. Відчувалося, це для неї, говорячи мовою математиків, речі різного порядку. Вони повернулися в квартиру, зайшли на кухню. Кринична хотіла їх познайомити, та Петрикевич перебив. Та ми знайомі у Артема Сагайдака бачилися. Так, у Сагайдаків. Можливо, Георгію Гавриловичу у вас є якісь міркування щодо крадіжки? На жаль, розвів руками. Та й такий спеціаліст, як Маринич, потребує, мабуть, не стільки міркувань тільки точних свідчень. Своєчасна порада юриста теж буває немало важить, віддав комплімент Маринич. Що ж, будемо, мабуть, збиратися. У вас там усе? вигинувши в коридор, запитав грека. Можемо їхати. Коли проходили площадку третього поверху, двері прочинилися і виглянув меншов. Добрий вечір, товаришу Маринич. Подумати лише, які напасті впали на наш тихий дім. Ви часом не пов'язуєте отих фальшивих викликів з цією крадіжкою. Важко сказати, зв'язав плечима Маринич. Зв'язок тут обов'язково має бути, тільки треба намацати когось з ким. Маринич криво посміхнувся, слушна порада. Раптом, немов про щось згадавши, запитав. У вас е, телефон є? А як же? Якби не було, то в житті сюди не переїхав би. Дозвольте від вас е, подзвонити. Проте, одержавши запрошення, до квартири не зайшов. Подумав хвильку і сказав: Ні, не треба, я потім подзвоню. Різко повернувся і, перескакуючи через три сходинки, пішов назад до квартири криничної. Вона не здивувалася, коли знову побачила Маринича. Пробачте, мушу терміново подзвонити в одне місце, накрутив номер. Диспетчерська, говорить начальник міського карного розшуку. Хто чергує? Е, ясно. Е, товаришко Кукулянська, подивіться, будь ласка, чи був у вас сьогодні в день виклик машини на вулицю Червоноармійську, будинок 20, квартира 7. Е, так, телефоном. Зараз. Який тут у вас телефон? 72 98 72, підказав Петрикевич. Маринич повторив трубку. Що? Ні, рибонько, я не можу вам передзвонити через 10 хвилин. Я почекаю, не кладучи трубки, а ви постарайтеся швидко глянути. Він чекав зовні спокійно. Нетерплячко виказували лише пальці, котрі швидко барабанили по столику. Що? Був? Так. Коли на яку годину? Хвилиночку записую. Так, замовили о 12.40. На коли? Ага, відразу. Так, коли направили машину? Через п'ять хвилин після виклику, ясно?